ជីវិតនេះវាមាន ពេលបានល្អវាមាន ពេលមិនបានល្អវាមាន ពេលគេសរសើរវាមាន ពេលគេនិន្ទាវាមាន ពេលយើង ធ្វើខុសហើយគេស្ដីបន្ទោសវាមានពេលយើងធ្វើល្អហើយគេលើកតម្កើងវាមានពេលយើងធ្វើល្អហើយមាន អ្នកនិន្ទាឈ្នានេះបាទដល់យើងក៏មានដែរអាហ្នឹងយើងគួរឲ្យអាណិតគាត់វិញឯងអត់មានអីត្រូវទៅខឹងត្រូវតាមជេរបន្តិចផ្ដាសាគាត់ទេអាណិតថាគាត់ ខ្វះបញ្ញាអឺចិត្តចំណែនទីគ្នានេះក្តៅក្រហាយខ្លួនឯងអឺគួរឲ្យអាណិតវិញតាមិនគួរឲ្យខឹងចងគំនុំគុំគួនជាងយើងអត់ផ្ញើសេចក្តីសុខនៅនឹងរបស់ខាងក្រៅនៅនឹងអ្នកដតីឯងយើងព្យាយាមបំពេញកិច្ចការងារឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមជាទួនាទីរបស់យើងរឿងគេសរសើរឬគេ